بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب بر الأقرب فالأقرب حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب بر الأقرب فالأقرب بر وخوبی بي وإحسان و بنزيكان به نزدیکان هر أو لوتار الاقرب فالاقرب از اولاترین شروع میکنه مادر سپس پدر و سپس ما خانواده دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله یوصیکم بامهاتکم 44 مین حدیث از احادیث ادب مفرد و باب 25 ان الله یوصیکم بامهاتکم الله شما را سفارش میکنه توصیه میکنه به مادرات سفارش توصیه هست اندرزه ان الله یوصیکم به پس الله جل و علا ما را سفارش میدهد به مادرامون سپس باز بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این امر را تکرار میکنن ثم یوصیکم به تکرار دلیل بر چی هست تأکید بر حق مادر الله داره سفارش میکنه این سفارش دوست و رفیق و معلم نیست این سفارش الله جل و به حقی که مادران به گردن ما دارن ثم به سپس پدرانتون چرا مادر مقدم شده چرا مادر بیشتر تاکید شده به خاطر سختی هایی که مادر کشیده بیشتر از پدر و بیشتر از مابقی خانواده ثم به بآبائکم ثم یوسیکم بالاقرب فالاقرب سپس به نزدیکان توصیه به توصیه و سفارش به نزدیکان از نزدیکترین انسان شروع میکنه تا مابقی نزدیکان با بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اسم قاطع الرحم حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم 26 مین باب از ابواب کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمه الله باب و اثم قاطع الرحم گناه و جرم کسی که قطع ارحام بکنه 45 مین حدیث از حدیث ادب مفرد فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل الجنه قاطع رحم لا يدخل وارد نمیشه کجا وارد نمیشه بهشت الهی یعنی کافره یعنی تا ابد در در جهنم باقی میمونه کسی که قطع ارحام بکنه ظاهر حدیث این میگه کسی که به اصطلاحات لغت عربی آگاهی نداشته باشه کسی که به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع نداشته باشه تکفیری میشه خارجی میشه کسی که خودسرانه بیاد از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشت بکنه تکفیری میشه ظاهر حدیث این میگه هر کسی قطع ارحام بکنه وارد بهش نمیشه یعنی کافره یعنی خالد مخلد در جهنم باقی میمونه وارد بهش نمیشه دیگه این ظاهر حدیث ولیکن آیا دلالت حدیث بر اینه نه دلالت حدیث بر این نیست خالد مخلد در جهنم نیست از کجا چطور کی گفته کجا گفته شده در چه کتابهایی هست این بحثا شده این بحثا هم در کتابه فقهی هست هم در کتابه اعتقادی در رد بر خوارج و در باب احکام مرتد احکام مرتد مشخصه شما برید کتابه فقهی رو بخونید مشخصه در هر مذهبی چه مذهب احناف چه شوافع چه مالکیه و چه حنابله بابی دارن در کتاب فقهشون باب مرتد چه موقع شخص مرتد میشه برید در کتاب فقهی رو باز بکنید نگاه بکنید تو اون کتاب آیا کسی دارید که با قطع سله رحمش چون قهر کرده مثلا با برادرش یا خواهرش کافر میشه دارید تو احکام مرتد نداریم تو هیچ کتابی از کتاب فقهی علمای که فقیه بودن هیچ فتوایی از اونها نداریم خب پس این یک دو بریم به علمای حدیث آیا کسی از علمای حدیث بوده که برداشت بکنه از این احادیث حکم کفر کسی که این چنین گناهی مرتکب بشه نه نداریم بلکه برخلافش ما رد داریم بر خوارج علما کتاب نوشتن از علمای حدیث همچون لالکایی همچون ابن بطه در رد خوارج احادیث رو جمع کردن و اقوال سلف صحابه و تابعین رو جمع کردن توصیه الله سفارش الله در قرآن هم اینه که ما قرآن و سنت را به فهم سلف امت بفهمیم این اهمیت فقه و فهم سلفه الله جل وعلا در سوره نساء به ما متذکر میشه سفارش میکنه میگه و ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل و ومن يشاقق مشاققت اختلافه معارضته مشاققت بکنید در بیفتی با گفتار و کردار رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیم این به درد نمیخوره یا این حرفش اشتباهه وای بر تو نولی ما و نصله جهنم در این آیه میاد و من یشاقق الرسول کسی که مشاققت بکنه اختلاف بکنه نپسنده حرفی سخنی از سخنان رسول الله صلی الله علیه و یتبع غیر سبیل المؤمنین المؤمنین راه غیر از راه مؤمنان را بگیره وقتی که این آیه نازل میشد مؤمنان چه کسانی بودن؟ صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم راهی غیر از راه آنان را بگیرن که این احادیث را شنیدن و فهمیدن و یتبع غیر سبیل المؤمنین راه غیر از راه صحابه را بگیرن آیا از صحابه کسی بوده که بگه کسی سری رحمش را قد بکنه کافر کسی بوده نه نوله ما تولا جزاش سزاش اون کسی که چنین فتوایی بده این چنین جرم و جنایت مرتکب بشه چیزی که مقصود رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده منظورش نبوده و اون حکم در اون گفتارش نبوده ما اون حکم را تحمیل بکنیم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و قصدش این نیست که اون شخص کافر میشه مرتد میشه تو بیای حدیث را تحمیل بکنی این حکمت را بر حدیث تحمیل بکنی خودسرانه بدون مراعات ضوابط شرعی و جمع بین نصوص و رجوع به فهم صحابه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مصیره و نصله جهنم سزاش جزاش جهنمه او را به جهنم میاندازیم و ساعت مصیر این بدترین راهه پس این راه را انسان نباید بگیره باید راه صحابه بگیره راه تابعین رو بگیره خب چطور این مشکل و این معذر را حل بکنیم این فهم اشتباه خارجی را چطور ما درمان بکنیم این مریضی این فکر منحرف راحت اول بر بگردیم به قرآن چه موقع الله جل و علا حکم خالد مخلد بودن شخص در جهنم را میده و اعلام میکنه که من اون فرد را نمیبخشم نمی آمرزمش وارد بهشتم نمیکنم چه موقع الله یک گناه هست که اعلام کرده نمیبخشم اونم کفر و شرک به خودش ان الله لا یغفر ان یشرک به این بخشودنی نیست و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء ما دون ذلك دون اون کفر و شرک اکبر تر از اون کفر غر و شرک از غفر یغفر لمن یشا میبخشه برای کسی که بخواد بخشودنی هست یا نیست پس یک گناهی دارین که بخشودنی نیست اونم کفر و شرک اکبر و یکی دیگر بخشودنیه و اونم از غرش آیا گناهان غیبت نمامی دروغ قطع ارحام از جمله شرک اکبر و کفر اکبر یا از ما دون ذالک هست ما دون ذالکه کدوم عالم گفته که قطع ارحام شرک اکبر یا کفر اکبره هیچ کس از علما نگفته الا اینکه مستحل بشه یعنی بیاد حلال به بگه اصلا کی گفته این دین اشتباه کرده بله حکم الهی رو رد بکنه بگه اصلا من صله رحم رو قبول ندارم ولی این شخص میدونه این عملش معصیت جرمه انجامش میده این شخص عاصیه نه مشرک نه کافر پس این دلیل از قرآن بر این که شخصی که قطع ارحام بکنه خالد مخلد در جهنم نیست اما دلیل از سنت زیاده بر اینکه مرتکب کبیره کافر نیست چه از اون صحابی که شراب خورد و وردنش شلاقش زده. تکفیرش نکرد رسول الله صلی بلکه انکار کرد بر اون صحابی که گفت لعنه الله ما اکثر ما یؤتى به الله لعنتش بکنه که اصحاب گفت چقدر او را میارن برای شلاق زده. قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله لعنتش نکن این الله و رسولش رو دوست داره شرب خمر کبیره از کبایره ولی که شرک کفر اسلام خارج شد نه یا اون صحابی که مرتکب زنا شده بود اصلا اجرای حدود چیه چرا اجرای حدود میشه تا کفاره بشه گناهش چه اون قصاص قاتل چه اون سنگساری که زناکار میشه و شلاق تازیانه که بر زناکار میزنن اینها همه دلالت بر چیه بر اینکه عملشون کف و شرک اکبر نیست مخرج از ملت نیست خب پس این حدیث را باید چگونه بفهمیم باید بر بگردیم به شروح اهل علم ببینیم علما در شرح این حدیث چی گفتن بر مثلا به شرح امام نووی نبوی چی میگه میگه که اول اینکه کسی مستحل این گناه و معصیت بشه میگه که چیزی به اسم صله رحم وجود نداره و من قبول ندارم و این حکم شرع این مستحله این محل اتفاق کافره مرتده باب استحلال در کتاب مرتد داریم باب های کتاب فقی استحلال داریم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و رخ داد حرام شده بود ازدواج با همسر پدر این شخص اومد این کارو کرد مرتکب زنا میشه با همسر پدرش مستحل این فرج شد این فرج حرام خونش هدر شد مرتده چرا؟ مستحل حرامی شد اینو مفصل امام شوکانی هم میاره در کتاب نلواتار و شرحش میده این استحلال و ابن قیم هم همینطور پیرامون حدیث بحث مفصلی داره دوم میگه امام نووی برداشت این حدیث اول پس کسی که مستحل باشه دوم لا يدخل الجنه مقصود این نیست که اصلا وارد بهش نمیشه بلکه ورودش به بهش با تأخیره باید تابان و عقوبت گناهش رو ببینه در جهنم سپس وارد بهش بشه وعیده این چیزی که امام نووی میگه یک توجه سومی هم داره این حدیث و اونم این که این بهشتی که این شخص ازش محروم میشه شاید بهشت خاص باشه منظور رسول الله مطلق بهشت نباشه که اصلا یا ابتداعا وارد بهشت نشه بلکه مقصدش یک بهشت خاصه چون بهشت ما درجات داریم همونطور که جهنم درکاته بهشت درجاته پله و پله بالاتر دلیل که بهش استناد کردن حدیث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما که حکم مرفوع رو داره و هم تصحیحش میکنه در سلسله صحیحه جلد دوم صفحه 283 که میگوید لا يدخل حظيره القدس سكير ولا عاق ولا منان لا يدخل حظيره القدس حظيره القدس یک جای مقدسی در بهشت یک جای خاصی که میگوید سه نفرن که ازش محرومن اولیش سکیر مادام الخمر دومی عاق کسی که حقوق والدین میکنه قاطع و رحم یکی از اونهاست حق حقوق میکنه بدی میکنه به والدینش ولا منان سومی هم اون کسی که منت میذاره یک کاری انجام میده خوبی میکنه به پدرش به مادرش به فرزندش همسرش بد منت میذاره این سه نفرن که از این جایگاه خاص چنانچه این حدیث دلالت داره از اون محروم هستن پس این سه تا توجیه این سه تا توجیه و سه تا برداشت که علما داشتن بر این حدیث قال مؤلف رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت يا ربي إني إني يا ربي يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك شلو ششمين حديث 46مین حدیث از احادیث عدد مفرد فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الرحم شجنه در روایت شجنه من الرحمن گفتیم قرابت مشتبک در هم آمیخته شده مثل ریشه ها و رگ هایی که با خون و گوشت آمیخته شده در هم آمیخته شده ان الرحم شجنه او شجنه من الرحمن از الله الرحمن تقول یا رب میگوید یا رب انی ظلمت من مظلوم واقع شدم یا رب انی قطعت بار قطع شدم یا رب انی انی گلایه داره رحم که قبلا بحثش شد در جلسات گذشته بین متکلمین و بین سلف در فهم این احادیثی که رحم صحبت کرده و صحبت میکند با الله جل و علا فیجیبها الله جوابش میده الا ترضین ان اقطع من قطعکی راضی میشی اگر من رابطم و ارتباطم و قطع بکنم اون کسی که تو را قطع کرده با تو قطع رابطه کرده و اصلا من وصلکی یعنی اون ارتباط و اون وصلی و اتصالی که باید بین من و اون بندم باشه اون رو حفظ بکنم و اصلا من وصلک اون کسی که تو را وصل کرد با او وصل بشم چنانچه ما در حدیث سابق داشتیم رحم جواب میده آری راضی میشم و راضی میشه این حدیث همچون احادیث گذشته رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب هشدار و تذکر و یادآوری به ما که به خودمون اجازه ندیم مرتکب حرام بشیم قطع ارحام حرامه و در ازای مرتکب شدن این فعل حرام عذابه انسان باید حراس داشته باشه بترس از عقوبت الهی و الله داره ما رو میترسونه از عذابش و عقوبتش و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نباشیم مثل اونهایی که نمی نمیترسن نترسن و به تقیانشون ادامه میدن به سرکشیشون ادامه میدن نباشیم از جمله اونها بترسیم از عقوبت الهی بترسیم از اینکه الله ارتباطش رو با ما قطع بکنه نصرتمون نده یاریمون نده هیچ پناهی در صحنه محشر نخواهیم داشت جز الله متعال اگر بخواد به ما پناهی بده در صحنه محشر کسانی از حوض رسول الله صلی الله علیه و رانده میشن چرا رانده میشن رسول الله صلی میپرسه از جبریل چرا رانده شدن میگه ما تدری ما احدث من بعدك نمیدونی اینها چه جرم و جنایتی مرتکب شدن بعد از تو و گفته چه بدعتی مرتکب شدن بعد از تو کسانی رانده میشن نباشیم جز اون کسانی که از حوز رسول الله صلی الله علیه و با اون گناهان کبیره و با بدعت ها از حوز رسول الله صلی الله علیه و رانده بشیم بر حذر باشیم متکبر نباشیم سرکش نباشیم که یادآوری میشیم بپذیریم نه اینکه به سرکشیمون ادامه بدیم نه تذکر یادآوریه و این عبادت ها و طاعت ها گلایه دارن به الله از اون کسانی که حق اون عبادت را به جا نیوردن مثل صله رحم به عنوان یک عبادت گلایه داره نزد الله جل و علا از اون کسانی که حق این عبادت را ادا نکردن و سخن میگوید این عبادت با الله بارلا فلان مخلوقت فلان بندت مراقت کرد باید وصل میکرد ولی قطع کرد تو هم سفارش کردی که وصلش بکنه وتق الله الذي تساءلون به والارحام و تقوای الله در ارحام داشته باش ولی این شخص این هشدار و تذکر الله جل و علا در اسودی نداشت و مستحق عقوبت مستحق عذاب الهی شد با اون کارش بله قال مؤلف رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد چل هفتمین حدیث از حدیث عدم مفرد گفته ابو هريره رضی الله عنه در دعایش که پناه می برد به الله از امیر شدن بچه سالها و نادانان صفها صبیان صبیه بچه هست بچه ساله بچه سال امیر بشه سفیه و جاهل و نادان امیر بشه امیر یک منطقه الله بخواد استاندار فرموندار حکم امارت رو دارن اینا امیر اون منطقه حکم میکنن معمور به دستشونه اینو بگیرن تو زندان بندازن اونو بگیرن فلان کارو باش بکنن اسم عوض شده ولی که همون حکم رو دارن ابو هرره به الله پناه میبره از اینکه عمرا از کی باشه از نادانان و از بچه سالها چرا؟ این چه ربطی داره به قطع ارحام؟ ربطش در اینه که وقتی نادان و جاهلی که از حدود الهی از حقوق الهی نمیدونه مرتکب اون حرام میشه نمیدونه که این فعلش حرامه نمیدونه که فعلش حرامه مرتکبش میشه و اون فعل حرام در اون جامعه رواج پیدا میکنه در در صحیح بخاری این اثر تر از این اومده طولانی تر از اینه خود امام بخاری در صحیحش چنین میاره از حدیث عمرو بن سعید قال اخبرني جدي قال كنت جالسا میگه پدر بزرگم نقل کرده كنت جالسا مع ابي هريره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه شسته بودم با ابو هريره در مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم در مدينه و معنا مروان همراه ما مروان بوده مروان بن الحكم قال ابو هريره سمعت الصادق المصدوق شنيدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كصادقه مصدوقه يقول هلكت امتي على يدي غلمة من قریش امت من هلاک میشن به دست غلامان بچه سالهای قریش فقال مروان مروان گفت اونجا لعنت الله عليهم غلمه غلاما بچه سالا الله لعنتشون بکنه لعنت الله بر اونها باد فقال ابو هريره لو شئت ان اقول بني فلان و بني فلان لفعلت اگر میخواهید تو نام ببرم فلانی و بني فلان و فرزندان فلانی و فرزندان فلانی فكنت عمرو بن سعید میگه فكنت اخرج مع جدي الى بني مروان از اون نوادگان مروان میگه میرفتن نزدشون حین ملکو به شام وقتی که امیر شدن بر شام دمشق و اطرافش فاذا رآهم غلمانا احداثا وقتی که میدید اونا بچه سالن قال لنا به ما میگفت اون پدر بزرگم که این حدیث را از ابو هرره شنیده بود قال عسى هؤلاء ان يكونوا منهم اینها شاید همونا باشن که رسول الله صلی الله علیه و هشدار داده بود قلنا انت اعلم گفتیم که تو داناتری میگه شاید ابو هرره از این باب پناه برده همون غلامانی باشن که با اون غلامان با حکمشون و اماراتشون سبب بشه که قطع ارحام بشه ما آیت ذلك ان تقطع الارحام و یطاع المغوی و یعص المرشد این قسمت ضعیفه آلبانی تضعیف کرده در ضعیف عدم مفرد اما این پناه بردن ابو هرره به الله از اینکه امیران از بچه سالها و از نادانان باشه این قسمت صحیحه این قسمت صحیحه ولی اون قسمت اولش نشانش اینه که قطع ارحام بشه و آخر ضعیفه قال المؤلف رحمه الله باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عوينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي 27 باب از ابواب كتاب عدد مفرد من بخاري باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا اونجا عقوبت بود به طور مطلق اینجا عقوبتش در این دنیا قبل از آخرت 48 مین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا یعنی گناهی نیست که سزاوارتر بشه به عقوبت در این دنیا مثل مع ما یدخر له فی الاخره غیر از اون عقوبتی که براش در جهنم گذاشته شده مثل قطع رحم و بغی و ظلم این قبل شرح ما دادیم بغی ظلم تعدی حدود دیگرانه و قطع ارحام هم که داریم میخونیم دیگه اینها از گناهانی هست که عقوبتش در این دنیا هست قبل از آخرت اون آخرتش به جای خودش در این دنیا وای به حال شخصی که در بیفته با پدر مادرش خصوصا بر سر مسئله اختلاف بکنه و بعد از اون نزدیکتر و نزدیکتر برادرش خواهرش وای بر تو یا وای بر تو تو هم سبب بشی گذشت نکنی خاطر مال دنیا به خاطر یک اختلاف بر سر ازدواجی طلاقی ازدواج عبادته طلاق هم عبادته الله شرع کرده اینکه قطع ارحام پیش بیاد به خاطر اینکه دو نفر با هم سازشی نداشتن این فعل حرامه نباید قطع ارحام پیش بیاد به خاطر ناسازشی مثلا دو تا زوج با هم دیگه دو تا زوج تصمیم گرفتن با هم دیگه زندگی نکنن نباید ما ارحام رو قطع بکنیم دو تا پسر خاله و دختر خاله هم با هم دیگه ازدواج کردن دو تا خواهر خاله که به منزلت مادره به خاطر اختلاف با دخترش و ناسازشی با دخترش هم خودش قطع رابطه کرده با اون خاله که به منزلت مادرشه هم اون خواهره با خواهرش قطع رابطه کرده و همینطور دخترمو و پسر امو با هم دیگه هم همینطور عمه ها و الی آخر اینها با ما ازش برحذر باشیم و درس و عبرت بگیریم شما نگاه کنید الان 48 حدیث خوندید تأکید بر قرابته تأکید بر خیشانه چلو هشت حدیث هنوز ادامه داره تا حدیث 54 و پنجا همطور ادامه داره و جرم جنایت عدم مراعات حقوق حق خیشان ادا نشه حالا پدر مادر خواهر برادر خاله هست دایی هست عمه هست عمو هست بله قال مؤلف رحمه الله باب ليس الواصل بالمكافئ حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها بس هشتمين از باب المفرد من بخاري باب ليس الواصل بالمكافئ لیس الواصل بالمكافئ پاداش وسکننده یا هر وس کننده پاداش نمیبینه حالا منظور اینه یعنی اصل منظور این باب اینه هر وس کننده پاداش نداره حالا برداشت از این حدیث متفاوت بوده از جمله برداشت ها لیس الواصل بالمكافئ یعنی لیس حقیقت الواصل حقیقت وصل من یعتد به وصله یعنی وصل این نیست که الان مثلا بگه آقا من شام و نهار خوردم پیش پدر و مادر و رفتم بهشون سر زدم این حقیقت وصل نیست که شما فکر بکنید منظور از مراد سله رحم فقط اینه که آقا من اون کسی که ارتباط باش داشتم همیشه به ملاقاتشون میرفتم این ملاقات ادامه پیدا بکنه نه این حقیقت وصل نیست حقیقت وصل رحم سله رحم چیه اینه که اگر قطع ارحام پیش بیاد بیای تو وصل بکنی اون ریسمان بریده شده رو وصل بکنی این حقیقت سله رحمه این برداشتی که شده از این حدیث حالا میام شرح حجرم بر این حدیث خواهیم خود ولكن الواصل یعنی یعنی حقیقت واصل اون وصل کننده کیه چه کسیه الذي اذا قطعت و در روایتی بعضی اینطوری حرکت شده اذا قطعت رحمه وصلها اگر رحمش قطع شد اومد خالش باش قطع رابطه کرد اموش این میاد وصل بکنه حقیقت وصل اینه ابن حجر میگه میگه سه درجه داریم ما در سله رحم درجه اول مواصله درجه دوم مكافئ و درجه سوم قاطع فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه من يتفضل ولا يتفضل عليه یعنی چی کسی که فضل و منت داره اونها آمدن قطع رابطه کردن این اومده وصل کرده گذشت کرده این فضل داره بر اونها اونها فضل برش نداره حقیقت بس اینه والمكافئ الذي لا يزيد في الاعطاء على ما ياخذ مكافئ کسی که این میاد پیشش اینا میره پیششون چیزی اضافه نیست حق اضافه ای ندارم گردن هم دیگر والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل قاطع کسی قطع رحم کرده اونهایی که میخوان وصل بکنن این وصل نمیکنه برش فضل دارن ولی این فضلی نداره این شخص است که چی مرتکب گناه و جرم شده که احادیث داریم میخونیم در عقوبتش روز قیامت غیر از این دنیا که سزاواره که در این دنیا عقوبتش ببینه قبل از آخرت قال المؤلف رحمه الله باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال اوليست واحدا قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير بسنهمين باب از ابواب كتاب عدى مفرد من بخاري باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم فزيلته اون ان اون ارحامش مرتکب این گناه شدن قطع رحم مرتکب این ظلم شدن و این میاد وصلش میکنه فضیلتش و فضلش نزد الله جل و علا پنجهمین حدیث از براب بن عازب رضی الله عنه که میگوید جاء عربی فقال یا نبی الله عربی بادیه نشینی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و و میگه یا نبی الله ای پیامبر الله علمنی عملا يدخلني الجنه یک عملی به من بیاموز وارد بهش بشه حرس صحابه هست گفتیم بر امر آخرت و یاد گرفتن دین و اون چیزی که سبب وارد شدنشون به بهش میشه دینه سر میشه که تو وارد بهش بشی با اون دین با سوار شدن این ماشین و اون ماشین و این منزل و اون منزل عوض کردن بهش بهت نمیدن بهش در ازای عبادت طاعته این دنبال چیه دنبال اونجاست اونجا چه کاخی داشته باشه اونجا چه خوشی داشته باشه یا رسول الله به من یاد بده چگونه از اون نعمت اخروی برخوردار بشم اونجا چه وسایلی داشته باشم چه منازلی داشته باشم چه همسرانی داشته باشم قال لئن كنت اقصرت الخطبه لقد اعرضت المساله الله اکبر فقه که هر کسی ازش برخوردار نیست سخن کم ولیکن گویا واضح شفاف سخنانی کم و اندک ولی در اون اندرز نهفته است درسی نهفته است اینجا رسول الله صلی اقرار میکنه میگه که لئن کنت اقصرت الخطبه هرچند که تو کوتاه حرف زدی جملاتت خیلی کم بود لقد اعرض ولی ولیکن یک مسئله بزرگی را اینجا مطرح کردی مسئله که الان مطرحش کردی مسئله کوچکی نیست مسئله بزرگیه بهشت الا ان سلعت الله غالیه کالای الله اون چیزی که الله گذاشته از بهشت گرانه همینطوری به دست نمیاد غالیه گران قیمته گران بهاست اعتق النسمه و فک الرقبه قال اولیست واحدا قال لا اولیش میگه برده را آزاد کن یا کسی را یاری کن در آزاد کردن برده گفتی یا رسول الله میگه یکی نیستن هر دوتا آزاد کردن برده است حالا یکی مستقل یکی با یاری کردن دیگران در آزاد شدنش قال لا رسول الله در پاسخش میگه میگه عتق غیر از فک رقبه هست لا عتق النسمه ان تعتق النسمه عتق آزاد کردن برده هست نسمه گفتیم روحه نفسه از اون کسی که به بردگی گرفته شده در جنگ عتق آزاد کردنه عتق النسمه ان تعتق النسمه بری با پول خودت یک برده رو بخری آزادش کنی و فک الرقبه ان تعین علی الرقبه فک رقبه رقبه گردنه برده ای را آزاد بکنی از اسارت از بردگی با عانت و یاری کسی رو یاری بکنی در آزاد شدن یک برده والمنیحه الرغو والفیء على ذی الرحم والمنیحه الرغو منیحه گاو شطور گوسفند که شیردهن یا از سواری اون یا از زور و بازوی اون استفاده میشه حالا چه گاوه در زراعت چه گاوه از اون شیرش یا اون بوز. چه اون شطور از اون حمل بارش حالا اینجا شما یک مثال رو دارید رسول الله داره بهتون مثال میزنه همیشه اکتفا نکنید به اون پرانتزی که برات گذاشته شده حالا شده مثلا اینجا مثلا علما گفتن منیحه حیوانی هست ازش ما استفاده ببریم بدیم کسی دیگه ازش استفاده ببره مقصد اینه دیگه حیوانی که ما بهمون سودی منفعتی میرسونه بدیم دیگری از سودش استفاده بکنه اینجا آمده حیوان فکر نکن که دیگه ماشینت در بر نمیگیره یا اون وسیله نقلیت اسباب کشی میخواد بکنه همسایت ماشین تو در اختیارش میذاری که آقا این اسبابش رو انتقال بده از این منزل به اون منزل اعانته یاریه مقصد اینه والمنیحه الرغوب رغوبه معانی مختلفی گفته شده گفته شده که منفعتش زیاده رغوبه یا مرغوبه سودش زیاده و گفته شده الرغوب ملحت الرغوب اون بزرگ و شطوری که شیرش زیاده اینو قرض بده بده این منیحه دیگران ازش سود ببرن والفیء علی ذی الرحم فی رجوعه بازگشته قطع رحم کردی اختلافی با ارحامت پیش اومده تو بیای وصلش بکنی گذشت بکنی اون ارتباط را برقرار بکنی اگرم نتونسی این لم تطق ذلك اگر نتونسی فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أمر بمعروفكم ونهي عن منكركم فإن لم تطق ذلك إن لم نتنسي فكف لسانك إلا من خير إن زبانت رو إن زبون این زبان کسی را با این زبانت آزار نده مگر اینکه با اون زبانت خیری به مردم برسونی ما ده ها حدیث داریم در فقط زبان نگهداری زبان این زبان آدم نگه داره امسك عليك لسانك فرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تو باید بگری بر اون خطیه و گناه خودت بس این زبان درازی کردن بس این غیبت کردن و تحقیر کردن دیگران بس این غرور و کبر و خودبینی نگاه خودت کن چقدر ارزش داری نزد الله جل و علا اینقدر زبان دراز نباش در حرام سلاح زبان درازی فقط بر پرسخنی نیست کسی که زیاد سخن میگه با والدینه گم بهش بیا فلان چیز رو بخر فلان چیز رو ببر باید زبانشون متراج بکنی همش من چرا به بقیه گفته نمیشه حالا چرا منو حمال خودتون کردید مگه من حمال شما مگه منو به دنیا آوردی تا حمال شما باشم ردیف میکنه برات این به چی میگن زبان درازی نهایت بیادبی گستاخی بیتربیتی نهایت عقوق بد اخلاقی و بد رفتاری این زبان درازیه زبان کشی و سرکشیه که الله نمیبخشه از گناهانی که بخشیده نمیشه بلکه عقوبتش در این دنیاست قبل از آخرت در این دنیاست قبل از آخرت نماز بشه باشید به جای این زاویه تنگ نگاه کردن در این عبادت دید رو باز کن بگو الله خیریتم خواسته که من خادم والدینم باشم من خدمت گزارشون باشم من به خدمتشون برسم این انتخاب اختیار این توفیق میخواد بقیه برادرام ازش محرومه الله خواسته من خدمت گزارشون باشم چرا با این دید نگاه نمی کنیم چرا به خود نمیگی که این اختیار و انتخاب الهیه چی چیز سبب شد که تو در این گناه و معصیت بیفتی کبر از یه طرف حسادت از یه طرف این مرضی که ابلیس بهش مبتلا بود که سبب شد از بهشت الهی محروم بشه و از درگاه الهی رانده بشه ابا واستكبر و کان من الکافرین حسد ورزید دیگه چرا من سجده بکنم به آدم آدم با سجده بکنه من که بهترم من آتشم اون گله خب تو هم همینو داری میگی به پدرت به مادرت ولی با روشی دیگر تو داری میگی من بهترم از برادران و بقیه تو داری میگی با اون زبانت با اون رفتارت داری اینو میرسونی به پدر و مادرت معترضی اعتراض داری ایراد داری شاید تو رو بیشتر دوست دارن شاید با تو راحت ترن چرا دلشون برنجونی سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى الله محمد وعلى محمد